والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم Kada je poštovana braća, cijene sestre u islamu, assalamu alaikum. Čini mi posebno zadovoljstvo da mogu u ovoj lijepoj, punoj džami, punoj omladine i ovi stariji su, vidim omladina je kogod voli Allaha, kao što znate, bit će proživljen mlad. Tamo se računa svi da će mladi biti u džennetu proživljeni. Tako da u nas nema starih. Kod drugi imaju starih, kod nas nema u islamu, jer kogod je vjernik, on će biti inšalva tela proživljen u džennetu, dakle u mladosti, u svojoj mladoj dobi. Zato je Ali Salam rekao u ono starici Nani, kada je pitao Ali Salama, hoćemo i mi Nane u džennetu, a on je rekao nećete. Da pa je Nana počela da plaće, a onda sa Salamir kaže, neće Nane u tebe tuđi, uće u madu i dobi. Dakle, sve žene i koji su Nane i koji imaju 90 i 100 godina pa predstavljaju na ovaj svijet, bit će proživljene u mlađoj dobi, također i mi, ljudi koji su stariji, također će biti u mladoj dobi. Prema tome, večeras ako čujem da je predavanje i tamo ćemo da svi biti proživljeni u mladom i lijepom liku, a osim toga kad budemo tamo gledali svoga gospodara Allaha Đelešanu, tamo ćemo biti sve mlađi sve slađi i sve ljepši. I zato se kaže u brojnim predanjima od poslanika ali sam, ovo bude vidio Allaha Đelešanu, a vidjet će ga oni koji uđu u džennet i te Allahove ljepote, svaki put kad ga vidi muž i vrati sa svojom žen, svojom ženi, bit će deset puta ljepši. Kada ga vidi žena, supruga, Allaha Đelešanu u džernetu, ona će doći mužu, vraće se deset puta ljepša. Kada dijete vidi Allaha, vrate svome babi, majici, da će biti ljepše. I tako svaki put, a svaki dan ćemo imati prilike gledati Allaha u džernetu i svaki dan, dakle što na više puta budemo gledali, toliko ćemo po deset puta biti ljepši. Tako da ako u džernetu ne da ćemo biti samo mali, ne možemo biti lijepi. I ne lijepi, nego prelijepi jer je Islam vjera ljepote, džernet trpi nikakvu zloću, tamo nema ništa što je loše, što ne valja, koza udara nema, tamo ni jada, ni smrada, nema fiziološka potreba se vršiti putem znoja, braćo moja, a znoje će da miriše na miris miska. Tako i fiziološka potreba će tako da miriše, jer u to je sve ono što miriše. Pa ovi skupovi na kojima se mi okupljamo ovdje, to su skupovi mirisa, to su skupovi džennetnih mirisa, to su skupovi ljepote, to su skupovi Allahove milosti, jer na ovaj skup i svaki drugi, gdje se jedan narod, jedan dio naroda okupi, Allah Želešanu u kaže poslanik ali sam spušta svoj stekine, to je smirenost na ta srca i spušta neke koji okruže taj skup i donosi salama na te ljude. A nama kaže salama na te ljude u stvari doma od meleka. Sad zamislite, vi ste ovdje večera svi, oko nas je hiljadu meleka, hiljade meleka koji uče dove za nas. Meleki ne jedu, ne piju, ne spavaju, ne razložavaju se, ne imaju drugih briga osim da Allah padaju na Veliki ne nemaju griha. Prema tome, za nas mole sad, u ovom momentu, meleki koji nemaju grijeha i zato budi sretan i presretan što se nalazi u ovom društvu, u ovom bari društvu, gdje se ljudi nađu, u džami, pa čak u našim sjelima, u našim kućima, ako se sabere nekoliko komšija pa razmišljaju o pravim stvarima, pa govore o ovoj vjeri, ima tekire. Tako god dođete, pokušajte početi naše sjelo sa lijepim govorom. Spomenimo za Želešanu, makar došli mi svojim braći, svojim dajđama, svojim amidžama. Spomenimo fino, bar jedan pročitaj u sura i Kerima, ne znamo naško, znamo u prijevodu. Čita jedan ajet, pa malo o da porozgovaramo i onda možemo drugi stvari pričati. Ali Allah spusti svoje meleke, ne pokru zaista koji ne griješe i koji su Allahu stalno na sredi, stalno i tatu, kao što na raznim mjestima ima pa i onom nebeskoj kjavi, Bejtul Ma'muru, 70.000 meleka je tu stalno prisutno, jedni su na sebi, jedni su na ruku, jedni tavafe, stalno su to Allahu Đelešanu, oni nemaju drugu obavezu drugu mazitu, nego da se Allahu klanjaju. I sad pazite, mi imamo tako ekskluzivno pravo koje nema nikom na ovome svijetu. Treba da vlada, jedan parlament na svijetu. Nemaju tu ljepotu i tu dobrotu koju mi imamo. Zato vi sjećate, pogledajte kad oni u džamiju, pa hanjate jaču na vas, pa poslate ove momke kad uče lijepo i pa počne da čujete nešto o vjeri, osjećate neki posla, zanos i neku hranu koja vam hrani vašu dušu. To vi ne možete doživjeti nigdje, na ulici, na utaknici, ne možete na koncertu, ne možete na drugom mjestu, Kažem se to može u džami doživjeti, zato što meleci za nas mole, zato što Allah spušta svoje rahmet, to je njegova milost posebno koju spušta na određenim mjestima, jer nema suda Allahove milosti. Allah ne spušta milost će naći. Zato svoj tanjir, svoju tu kofu, svoju čašu i potvoriš da uđe Allahov milost. A naša čaša su srca koja se otvore kao što vidite i to ne možeš osjetiti nego baš na ovim mjestima, u ovim džamijama. Vidjeli ste ovdje nema nema uopšte ni tambure, ni gitare, nema ništa. Kad slušaš korani kao da slušaš najbolju melodiju na svijetu da vidite nema ništa, ni sada nema, ni, ni harmonike nema, ni one violine, ali pogledajte kako je lijepo slušati i očutiti te riječi koje govore o Bedru, dolazku poslanika, ali i slavu Medinu, kada poslušate malo šehidima, kada odljutite kako će oni doživjeti te ljepote koje ne može niko doživjeti od nas, jer samo njima Allah te ljepote daje zato što su zaslužili, tako isto imaju mjesta na kojima se spušta Allahova milost, koju mi možemo jedino zaslužiti kada dođemo u ova mjesta, kada se nađemo na tim mjestima. Jer u džanijama se posebno spušta milost. Zato vam kaže, namaz u džaniji je vredniji 25, ali u drugom hadisu 27 puta nego kod Zašto? Zato što Allah posebno pušta u džami svoju milost. su posebna mjesta, to su, vidite, velike tepsije koje su postavljene, Allah Đelšanu može da spusti tu milost i ta, ta milost se tu može da primi. Jer svi praktično dolazimo na taj jeme koji Allah spušta, pa možemo konzumirati tu ljepotu koju Allah daje samo na ovom mjestu. Kao što recimo, ne možemo nigdje zadobiti milost koja se posebno spušta kod će recimo. Nema nigdje na drugom mjestu. Nema ni u Jerušalemu, nema ni u Kaju, nema ni u Bonu, nema ni u Londonu, nema ni u Zenici. Nema ni jedno mjesto milosti kao što Allah spušta, recimo kod Kjabe. Tamo nemaš ni jednoj džami na svijetu to što imaš kod Kjabe. Zato Ali vam kaže, za vrijeme hađa, kada se hađe okupi, Allah spušta 120 milosti. Znači, takvu milost nigdje ne spušta na drugom mjestu, nigdje, da su jedu, samo na hađu, kod Kjabe za vrijeme hađa. I kaže na Hadije se spušta 120 milosti, Svi ti na Litvaifin, 60 od tih 120 milosti odmah pa Hadije koji tava prepokjavaju. U Arbaine ili Musallin, a 40 milosti se spušta od tih 120 onih onih koji klanjaju pod kjavi. U Aishinu i Nazirin, a 20 za onih koji samo gledaju u Ti sve trošati samo staneš u kjabe i gledaš, sjedneš, ko paša sjediš i gledaš u kjabu i diviš na Allahove kući, Allah pušta 20 milosti koje nigdje na ovom svijetu ne možeš dobiti. Zato ne može niko dobiti ono što Hakija dobi. Jer Hakija zato kad dođe sada, ako je samo otcu sa halal zaradom, ako je stvarno otcu radi Allaha, ako se halalio sa ljudima, ako nije imao drugih grijeha, njemu se svi grijesi upraštaju kao zbog majke rođe, njegova jedina nada da žene, nema druge nada da hađa, osim za žene. Jer tamo Allah Pa neko ti reći, pa lako on ima, on samo griješi pa ovdje, nikada, pa ti <laughs> ja, pa ne može, ne da, žena kaže, treba kupiti regla ove godine, eto, ne može, žena ti je glavna, ne da, auto mora to nije, znaš, na god se malo, znaš, vato brani, jeste, vato brani, se treba popraviti, da je dobro u to, pa sljedeće godine, ne može, vidite, ne može sam potići, mora biti pozvan od strane gospodara svemira da dođeš šta, jer tamo dolazi samo zato jedan fesir kad tumač u suri imam za mahu filelet u svi je gotovo znate, učili ste u Mertebu, vidjeli ste tamo se kaže ona bolja od hiljad mjeseci u kojoj nema te noći. I tu noć Allah određuje kadra. Šta je kadar? Određuje sve ono za čovjeka što je bitno. Njegovu nafaku, njegovu sreću, njegovu nesreću, njegovu smrt, njegov život, sve određuje. I tad kaže, islamsko nama jedan veliki fesir kaže, tad Allah određuje tu noć, mene, nađe. Koga melek prozove, ta ide. Tako dakle, da ne može svako otići, znate. Mora melek da prozove, Znači ima selektor i on prozove, Koji prozove bude pozvan reprezentaciju, ne reći, evo sam gledam reprezentaciju, mora ga, znate, slušati odmah, jel tako? Mora selektor da ga prozove. I zato moraš pripremiti se sa svojom time formom čovječ. Tebe će svaki igrat, tako ne može više, ovaj Kako dakle, onaj govore, može dobro da trči ovo imanski, misli se, ne mislim ovo futbalerski, kohodnac, nego imanski, dakle islamski, taj može da dođe u tu ekipu koju Meleško zove i kaže, taj i taj sin tog i toga. Tako da se u veletom kadru, dakle u noći koja se naziva kadarska, kada se sve određuje, određuje se i našoj godina Agotić. Onaj ko će prije toga razboljeti i umrijeti, on se ne prozove. On će imati nagradu, on nije, ali neće biti prodan, neće otići na Onaj Opa je kaže, bolje da uložim u, u sljedećem ono novije bloka nego ono staro i da napravim još malo ono nečega garaže pored kuće. E on, on je planirao govor, ali se kad ne odustati. Njega neće danas prozvati. A proziva ga po imenu njegovom i njegovog oca pred svim melekima. Možete misliti kakva je to čar i počar. Zato svako od nas i ne može otići. Kao što ne može svako od nas igrati u reprezentaciji mora se pozvati, mora biti u formi. Tako onaj koji ima tu imansku, jaku formu, on može da igra onaj ko nema, ne može ni odigrati. I mi, kao što vidite, ona igra u toj reprezentaciji koja uvijek pobjeđuje, a koja je vjerni tijeli, kao što znate i to je vrlo za nas značajno da ima, nikada ne gubi. Evo pogledajte, kad pogledate ovaj svijet, kad pogledate današnje stanje u svijetu, kad pogledate šta se dešava danas u svijetu, kad pogledamo unazad 20 godina, nešto manje vidjeli ste koliko koliko pritisaka, koliko anarhije, koliko napada. I sa zapada i sa istoga, ko nam sve nije radio glavi u vrijeme agresije na Bosnu i Međutim, vidite, i to prođe. Bilo je to u Čečini, bilo u drugim zemljama. I Allah našanu hoće da očisti vjernike sa svakim iskušenjem, sa svakim bolom, da otkine od njega ona jedan dio griha i oni negativnosti koje imamo, sad samo svi imamo toliko puno da ne može Razumijete, na teretni voz da povuče koliko mi ih vina nakupimo vremenom, ali Allah Đelešanu muslimanima želi upravo dobro. To je ono što kaže. Prvo gledajte, nigdje ne, nema kao na hađu, kod kjabe ili na reflatu. I vidi se doma ne prima kao na reflatu opet. Tamo kad se provuči doma, najvećim griješnicima koji su ne znam kakve grijehe, Allah hoće da kaže da više neće se vrati na taj grijeh. Allah mu otpiše te greje kao da je nikada nije ni bilo. zato samo to posebno uvažava. Nije isto učiti ovdje dobu isto na refatu. Na refatu Allah prašta najteži grije. Zato je šeitan najviše žalostan kada su muslimani na refatu. Jer su došli svi tu i to ubijali, vidjeli se čašapima, oni i kao da su u čepinima i kažu nismo niko i ništa, mi smo obični smrtnici, kao da smo u čefirima, razumijete, u za tu domu. Zato je kao šeitan najponiženiji. Nikada nije poniženiji u toku godine kao na dana Zato što, što Allah prašta najveće grije. A šeitan radi na tome da nas obeda zbravo na puta, da bi učinili što je moguće više grija, pa da na taj način budemo njegovi sabe sjetnici i njegovi komšije i oni koji će zajedno u njegov sjetnik u džehennemu na potpaljenoj vatri. E To šeitan priželjkuje, zato što zna da će ući u džehennem i džehennemsku vatru, da ga niko isto da neće izvući, tamo će vječno živjeti i njemu nije stalo da bude sam, nego želi ima na uvaci sa sobom. I zato vjerni koji je svjestan, odi na refat i moli Allah da mu to odpiše što je nekada učinio. Ali zato treba da bude svjestan da zna da više ne ide u grije, da svjesno ne ide u grije, što je može učiniti grije, ali ne svjesno. Čim kada je sjeti da učinio grije, odmah je uzbillah im nešintan rođini. Ja rabi, tebi se utiče, tebi se utječe, idem po tvoju zratu prokletom šeitana koji me naveo i odmah odbaciš grije. Dakle, ako si ga počeo da radiš, baciš, ako si ga uradio, moliš Allah samo za oprost. Jer kaže poslanik ali se vam, kulu beni Ademe hatalu. Svaki Ademov sin, to je svaki čovjek, svaki čovjek koji je rođen živi na ovome svijetu je griješnik. وَحَيْرُ خَطَائِنَ تَوَّابُونَ A najbolji od griješnika je onaj koji grija riješi koji te učini. To je najbolji griješnik. Znači, ne može se grija. Ali je najbolji griješnik onaj koji se grija riješi, odnosno koji zatraži telbu i pokajanje da Allah zrašana. I e, na nama je zadatak da to činimo. Što više telbe vidište kako Allah blagodati slaže na našim mjestima. Što više zahvala Allahu na blagodatima, više onda dobija. Zato u ovome hadisu koji ću citirati, poslanik Ali vam kaže jer tako, čuli se često puta ovaj hadis, ali ga je lijepo radi naše nade onako citirati, pa o njemu razmišljati, pa će se vidjeti kako Allah završava obećao muslimanima, da će uvijek biti prvi, uvijek glavni, uvijek najbolji, uvijek će pobijeti, bez obzira kako na ovome svijetu prošli, nevezano da li izgubili glavu, izgubili ruku, izgubili nogu, čovjek kad izgubi glavu, izgubi ruku, izgubi nogu, izgubi bitku, opet može da pobijedi. To samo islamu može, na drugom mjestu nigdje. Evo koliko izgubi tamo izađe s premijer lige, ode u drugu ligu prvu ligu, jel tako BH i slično tomu. Onda u niži rad takmičenje. A vjernik nikada ne ide u drugi rad takmičenje, u niži rad. Vjernik uvijek ostaje u prvom rangu, uvijek u prvoj premijer ligi, najboljoj ligi koju Allah šalje u na ovom svijetu. Zato se kaže u jednom hadisu poslanika ali islam koji bilježi ima muslimi brojni drugi veliki muhadisi u svojim hadijskim zbirkama ađada mi amri mu'mini إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže ja sam zabiljen sa vjernikom poslanik alaihi sallam se divi vjerniku i čudi se ono što ima vjernik i kaže svaka stvar je za, nje, za njega dobro inne kule emrehu lahu hajr svaki emr sve ono što dođe doživjeli na ovom svijetu za njega taj na koje vjerni, pazite, pa mora biti vjerni. I onda što god se desi na ovom svijetu, tebi je hajde. Pa da mi to ne možemo nekad da razumijemo, mi to drugačije razumijemo, mi razumijemo kad neko pogine, umre, strada, da je to stradanje. Nije stradanje za nas, za ovim očima i ovim razumom, ovim pogledom, ovom percepcijom, mi smatramo da je to belaj. Nije, na Allah je vjerni, Volite zalike je ahadin illa li mu'min. A to nema niko, niko, niko osim vjerni. Vidite. Nema ni Marko ni Anko. Nema ni Robert ni Tony. Nego ima vjerni, vidite. Zato su ovih danas hrsi u svijetu, vidjeli ste. Napali druge zemlje, šta se radi. Oni misle da dobijaju, oni stvari kupije. A dobijaju oni koji su napadnuti. Ako je to nije napravila bigoda, odnosno na način kako oni žele da bi ga ili hak što naš narod kaže. Pa onda dalje kaže poslanik ali islam. A kada će vijenik da uspije? Razumijem. in kad sam već u srda, šekere prebjela hajna da. E, samo znači vijenik ima tu privilegiju da uvijek pobjeđuje. Koji? I na sabecu srna u šekere, فكان ako ga zadesi nešto dobro, lijepo, plemenito, fino, neka blagodat, on zahvala Allah, pa on bude dobro. Znači što ti Allah zadne lijepo, ti zahvala Allah, pa ćeš imati to što je lijepo i uživat ćeš u tome, u svojoj lijepoj ženi, u finoj kojoj djeci, u lijepom automobilu, razumijete, koje je komfortno, koje je dobro, koje je brzo, koje lijepo vozi, koji se lako ne gasi, koje u zimi, u pozime pali, razumiješ, ime kad ti upališ, nemoj govoriti, a to upali, tu se upali. Reci, što će nam Allah upali? Ti ja da ti hvala tebi da upali. Da Allah neće obi, sam razvalio, ti samo kreneš, točno vidjeti, šta što ovo došli natra, ništa nisi dobio, razumijete? Jer mu kaži, ja da bi tebi hvala na tome što si ti dao. Nemo onaj sunja koji je krenuo na pijace, znaš i ponio šlajte onaj svoj misija primalo čarik, kupće volove, pa ga sreo njegov komšija, dječi sunja koja na pijacu. Pa dobro, a šta ćete pjeska da kupim bolove? Pa makar reci, ako Bog da, hvala pa ne da mi, reci inša Allah. Ko pa ne da ti nešti kupit volove, pa kaže, nema tu šta inša Allah. Pare u džepu, a je na pijac, ču inša Allah. I on krene na pijac. Kad je došao na pijac, ko kad je kurva bila, oni i odpazi, ko kad ima, oni odpaze, su? za oni su, dobro, onaj nahaj i oni mu onaj zadnjeg džepa u nas, stvar, to je tuđi džep, fino izvuku taj novčanik i on tamo našao jedne i fino presijeku suna stvarno, presijac je on presiječe, evo za novčanik, nigdje nema novčanika. Šta ovo bi, kako mi ono odneseše, kultura se vrati kući, vraća se kući, ono samo nosno u zemlju ne je dole, toliko je oborio sad glavu, ide, tužan, odošle pare, ni golova, ni para, opet ovaj kućija trene, sure šta bi bilo, a je volale. Kaže, nisam, ako Bog da, bio sam na više ostalo, jer Allah kad ti date, jedno je da neko uzme, razumijete? Kao onaj čovjek koji je proučio, kad je htio da legne vino, proučio četiri ajcu čusije, pa dođe do jednog čovjeka, pa prouči, pa malo tamo kuhne, kada ja rabi, ti moju kuću čuvaj, ti si Allah koji sve može, ti si najbolji čuvar, nema bolje pitaju koga ste našli u ono sekuljki neke tamo, razumijete koji ga čuvaju, kaže, ono, nemamo nikoga mame. Kako, kako smo mi došli na večer i ukrademo, neki zapalio vidati. Pa kaže, ja samo četiri dati u Rusije proučio na četiri strane, ne uputio dijeli. Ja sam dodijelio. I došlo je sve kuće okolo izgorno njegova stoji. Nema. <laughs> Imaju čuvari. Pa ono, A koga Allah postavio kao čuvara, ma nema šanse da ti neko učini zlo. Dakle, kome Allah hoće dobro, nema šanse da mu neko naudi, ako Allah to hoće. Ako Allah neće da te čuvaju svi policajci na svijetu i sve vojske na svijetu, vidite, odlazi, evo, jedni po jedni odlazi, ona je dobija onu bolest, ona je intrat, ono, predsjednik država, niti njihovi sekretari, sekretarice, niti silna vojska specijalci, komandosti, vidite ove uplehe koje danas vladaju svijetom, oni drte gore nego mi, zato mora imati čuvare. I nema čuvare, zna da ova čuva, ja potrebujem da postavlja druge čuvare. a ovi, pošto smatraju da nemaju čuvara, osim ovi dunjavci, oni postavljaju te čuvare. E sad ćemo imati i na sudnjem danu su kako čak čuvare koji će sada čuvati, vi to znate, kada udari neko na ovog naših vijenika, mumina koji dolazi u u redovno kraju nama, dao zekija, dao sadaku, postio svoj Ramazan i slično tome, zikr činio Allah, vidjet ćete, kad dođe na njegov na avre, da ga tamo prisne, on se prepade, do smrti će ljudi, ljudi biti padani. Samo šehidi neće osjeti nikakav Belaj, kao što znate šehidi, kad umru, neće osjetiti nikakvo iskušenje, on će živjeti najljepšim životom, čak i u A vjernici će imati iskušenje, a neće pasovati. Jer će ići ta ale koja će htjeti da im uzme, ali će Allah stvoriti jednog mladića, jednog momka koji će koristiti tu alet uzeti i baciti je na stranu. Pa će onaj nekom reći, ko si ti to ne spasi? A mladić lije, onako prijatan mu, drag, vidi da mu je prijatelj. Kad ko si ti pa me sačuvao te alete, to strašila, koji knjige, o toj aveti koja će da jer to je posebna, da, posebna mehanizam koji je Allah stvorio da ljude malo treniraju, sređuju, udaraju prije samoga još džehennema, razumijete li griješnike. A vjernik će osjetiti da je ta avet ili ta traka naletko na njega. Ali će ono ustane jedan mladić se ga sačuva da to avet baci. Pa će kazati mladić ko si Pa ona će reći ja sam tvoj namaz koji si klanjao na dunjalu. Znači, nama to odbraniti. Pa onda opet naleti nešto, odbrani ga drugi mladić, pa će pitati mladić ko si ti? Ja sam tvoj post, koji si ti postio u svom životu na, na Pa onda sadaka, pa davanje, pa večerašnje predavanje, onaj koji drži, oni koji slušaju. to to ima nagrada, to je odmah jedna dobra vrijeme Onaj ko hoće Boga da ima najjaču vojsku, ja od Amerike i Rusije ne znate dobro. Oni specijalci da to su malci u odnosu na ove muke koji će nas brani u kaznu. Ko hoće da ima sutra čitave divizije vojske, da ne svaki vakar, nek posti svaki Ramazan, nek ljudima naziva selama. Svako naše nazivanje selama je jedan vojnik specijalac u kaznu koji nas brani, da znate našim včerašnjim predavanjem ovdje predstavljanje na njemu, jer je taj mladi nas čuva. Naša sadaka koju ne želim samo mladu da kupi, lijep čovjeku, to je taj naš mladić koji će nas čuvati. Nemojte vi skadati da će to basti. Allah nagradi od 10-700 puta, pa i više da taj tvoj hajk, a plus imaš jednog odbrnog halifu, jednog vojnika koji će sutra čuva kad bude najgori. Tamo nema ni brata, ni brata. Nema amidje, nema najgdje, nema dva metra bez geometra ruke, same vise kao kod sultana Sulejmana veličanstveno kada kad je umro neko spustili ruke, vidim je ima čak u pjesmu objevanu, ali kada je to bila istina da je odražio kada je umro, da je ruke spustili stav, stavu, da je omotaju samo da ruke vise, vi stavu, kada budu nosili, kaže da ljudi vide da je on vladaju sa pola poznatog svijeta, imao para koliko je vidjeli vidite, nema šta nije imao, ali odlazi Allah u praznu ruku, ništa ne nosi, ni jedan dinar, ni jedan dirk, ni jedan euro, ne nosi svoje rukama ruke, kada puste mi da pisje da narod vidi da ništa ne nosi. Ne? Na dunjalu možeš ima šta hoćeš. Kad kreš u kabu nema više one svite koja te čuva, nema se oratelja, nema naši ovi, vide orataci ovi svjetala, to da naši ovi, ovi koje kakvi glavanja koji vidjeli se tamo narod stanje u novi kod mene od žene djeta, pa ja došao s bradom, ono brada je bila veća dobro, kaže, pa šta će ti ti moja bradu nosiš, Evo, Boga mi ti si stariji, ti si preći da nosiš, jer ti si možda po nekom razumom bliže kablu. Ne ti pusti bradu, kaže, ona ne razvija, ona mi se ne mukla na mene, ona ne voli kad ima brade, ona vole se me izbrijan fino. Dobro je bude, ali bolje je bilo za tebe, to je ti nije mi bilo, znaš, ono ličiš malo, ali rama, jer to izbrijano manje liči, onaj te moja brada više liči radu, sve sadu istom radu, svi poslovnici na radu, dakle svi ostali, pa nema se mi razlikujemo, da makar malo, eto da ima nešto samo, bitno da ima. Kaže, djeda ne mogu, mene bi razija, ne da ne bi ja smio. I dobro, mi smo osim kući, kad onaj poslije mi došli do jednog radu, ima, to je ljub romasio, dijela brada, ima na bruto 80 godina, ne gledati nekog behara, koliko se ubijela brada, ja njemu čestitam, kaže, svaka ti čast, neko kad me posluša, pa kaže, nisam tebe, bolan, kaže, nisam tebe, nego ja zaspo kad si ti govorio noć. Ja zaspo i zaspo i sanjam da, da sam umro. I stavljaju me u kabru dole, ispuštaju, pijem, sustru, ne znam što sustru kabru, kad idu dva velika, kaže, jedna udara, ona je nogama u bubrege, drugi u drugi, drugi bubreg, gdje je brana? Pa udaraju, pa gdje je nikoga ne čuje u tom momentu kada, kada legne u kabel, jel tako? Jer nema te spone između nas i njega u tom momentu, a kada da čujemo, onaj bio bi sasvim drugačiji odnos koji bi ljudi ono svjetnici kad čuli onu patnju u kabelu koju ljudi imaju, a mi to sreća ne čujemo, inače svi bi osjetili, ubijeli, svi bi drugačiji bili kada bi čuli ono što se njima dobro. Zato, braću moja draga, prije što dođemo do toga, zahvalimo Allah Žešanu. Zato poslanik Ali Salam kaže, kad imaš nešto dobro, zahvali Allah, da će on još više dati. Vajin, esadet u dar radnu, sabere fatjana hajna laj. Kaže, ako te zadati nešto loše, onda ti osabori. Osabori. I opet ćeš imati dobro. Znači, nešto desi u ponosi, nastrada ti neko, imaš neku popravu deseti nešto nije nikome drago da nešto odnese, da nešto izgubi čovjek, da, da, da zapali mu se, ne znam, raža, nego kuća i nešto. Nikome nije drago. A ne smije čovjek da izgubi, onaj, jel tako, volju za životom. Ne smije da izgubi vjeru Allah, ne smije da kaže meni je to Allah učinio zato što me ne voli. Ne. I ne znam čemu je ovaj hajde, u čemu je dobro, jel tako? Ono jedan se pregovara kada se na avion. I dok je žena spakovala do ono, na avion već poletio. On je počeo da psuje sve rijeku ako krivi. Kad nakon povratka kući čeka sad drugi led da kupi kartu dok sredi, kad na vijestima sluša taj avion, pa ono svi poginu. Tek onda se ne mora skočio Allah za avion. Rekao je dobro biti se ne mora ono sporo. <laughs> Ne znam se vrijeme. <laughs> ne se kad je bolje, razumijete? Jedan naš hakir je ovdje, ovdje, sa ovih prostora, ovdje rađen. I on je bio dole u ovim busajima, na dva busa su zemci išli za bunu kad je 44 poginulo ono kad se letio u kakiju, onaj bus dole i kad je 44 kuku sjećam se, nakon još neko umrlo, 44 dženaze bila i sestra branili naši onaj muslimani koji su išli na bunu neke godine. I ovaj je isto priča, on je dobio mjesto u drugom busu, kako su oni javljali, oni su dobijali mjesta prvi, pa onda drugi bus. I ovaj Hadjan je dobio u drugom busu mjesto, nije mogu prvi. A njemu daju prvi onaj, i da on na prvo mjesto sjedi. Pa njemu oni kažu vozači, ne može, kako su prijavljivali, tako smo mi pravi spisak. I nije sad prije da ti sjedneš prvi bus na prvom mjestu, a dobio se dole neko zadnje mjesto u drugom busu. A on je navalio, da mi je da vidi, voli uvijek ovo razgledati, voli ono gledati. Navalio ljudi kažu, ne može Boga mi hađija, takav je pravilo, izvini, halala, ne može. I hađija ono, služen, krivo što nije osvario svoju želju, volio da bude na prvom mjestu, vraca u drugi bus tu i Anđeo priča, kad je onaj bus prvi slijepo dole sa ovog mosta, kao ja sam to svojim očima gledao, kad vam pade dole, ljudi ismiješno, oni su ispašavali neki od njih i kaže, Hađija, vidiš kako je Allah odredio, vidiš. Ti misli da je za tebe dobro na ovom prvom busu, ma nije dobro, što ti Allah odredi, nemoj se ti puno parta tu, razumijete? I sad to pogledajte, ako ti Allah dade nešto, ne može niko te drugi sačuvati. On te Allah sačuvao, on nije dao moću smrtu, Allah njemu kaže, ne moraš Ide drugi, brej, zato kod nas ne treba tu reći se hvata. Tamo što nije tvoje, nemoj se ih hvata. Evo ovdje vidite, kada zadesi kakva nesreća, onda čovjek treba da kaže, ja rabi, ti si to dao i ti si uzeo. Ti si dao i ti si uzeo. Vidite kako će Allah šta Da miriti još bolji. I zato pogledajte, recimo kod nas kad Srebrenici, kad bude 11. jula, uvijek kukamo, uvijek pričamo, stradali, Ko je stradao? Stradali su oni koji su ubijali muslimane. Oni su stradalnici. A gdje? Pa u džehennemu onaj ha koji nije nikome drago, pa to je šega odnosno džahnem, braće moja, šta je ono? 20 godina dobije, 10 godina dobije, ubio hiljade ljudi. Pa Boga mi da svakog čovjeka, jednog čovjeka treba na tuđa hrnema vječno izgarati, jednog nevinog čovjeka. Oni su pobili hiljade ljudi. I oni sad se hvale i slavi da su nešto učinili. Oni ne znaju šta su radili. Koji plakali, mi ne bi mogli ima krpa i varanica sabrata u biljavstvu, koliko bi suze ukomili, koliko bi rijeke tekle od znaju da samo kao mumini prolazi dobro. Ako izgubi, pobijedili su. Ako ne riješi dobro pobijedili su. Ako pobijede, pobijedili su. Ja vidite, to je jedini sport gdje nikad ne možeš izgubiti. Drugi sport ne možeš izgubiti. Mohamed Ali bio super teškaš, super teška kategorija, stari se ona je kod nas uvjena komšija u ovim tamo prilučima kod tješnja, kaže, ljudi, ako mi garantujete da će Mohamed Ali večeras pobijediti, bilo je, ne sa prejterom ili sa onim s bosko ako ga ne pobijedi, ga ne Muhammed Ali, ja svoja dva junca, izvodim iz štale i dajem mi hediju. Samo nek neko garantuje. Toliko su ljudi volili Muhammed Ali zato što je bio muslima, razumijete? Naši bošnjaci. I on je tri puta bio svjetski šampion. Na kraju čovjeka udari i baci na to. Dakle, nema nikad na ovom svijetu da i pobjeđuješ. Nekada izjaviš, izgubiš. Ko jedini pobjeđuje Vjerni. I kad padneš ti pobjedi. Tako da Muhammed Ali ovdje kad izgubio nije izgubio. Jer svaki put kad uđe, uđe sa domom. On tuđi sa silom. Prema tome, ako izgubi, nije izgubio kao vjernik, jer samo po drugima pobjedu s onima koje mi mislimo. A vidiš se onaj koji juče napadao u muslimane, ubijao muslimane, u muslimane, pravio karikature po poslaniku, ali i sama vidiš se, on će padati 70.000 godina na džehennemsko dno. Zato jednom ali sam on sjedio sa shabom i čuo se jedan <laughs> ja udar tu, ono nešto drno. Ja shabu su skočili. Nije to bilo adet, nije se ponavljalo svaki dan. To su jednom u životu čuli. Nešto drgnulo dobro. Kao u nas ono kad padne neka granata, pa dobro zvekne, onda svijet skoči. Tako su shabe, ono odblendili, ali samo... i odjednom vidiš da su iznenadili. A poslanik, ali vam kaže, znate li šta je ovo? To se sada čuli. Kaže, ne znamo ja Rasulullah, Nekad mi mi čuli ranije. To je, kaže, kamen koji je bio bačen prije 70.000 godina. I on je išao dole i skušao se i letio nad dno džehennema. I tek je sad letio u udarju džehennem. Zato ste čuli to Allah dao da čujete taj jedan tup, jak drac. 70.000 godina ide se ti padneš u jamu, sto metara ne možeš se išupat lahko nikom, ti sam pogotovo. A 70.000 godina treba dole da se spušta, razumijete? I ko onda da te više iščupa i sve. E tu će svi anamoni. Svi će svi nevje, oni koji nisu Allahu padali na srdu i njega jedino moli i njemu ruke pruža. Zato, braći moja draga, mi trebamo biti počašćeni što pripadamo umetu Muhammeda na Islamu, što pripadamo ovom lijepom dinu, Allahu gospodaru svemira, koji će sve nas da sastavi u džennetu zajedno sa poslanikom ali što pripadamo umetu Muhammeda ali koji možemo da slijedimo čvrdi čovjeka koji je volio sve nas, što kaže Muhammed Iqbal, kaže da sam ja bio mjesto Muhammed ali sam pošao na Miraž, pa ušao u džennet, ko ušao, vidio džennet njegove redote, kada je tako mi Allah, nikome ne bi išao u džennet, nikad se ne bi vratio na ovaj svijet. Muhammed ali je bio u džennetu, izašao iz njega i došao ponovo među nas da nas spašava, a ne da ostane da uživa u džennetu. Mogu je moliti ja da pusti me da uživam ovdje. Ali on je ponovno došao nama sa ono miraža da nas poziva, odite ne i u I on je poziva samo nas, vidite. Kul inni Resulullah ilaikum džemija. Reci, kaže Allah, ja sam svima vama Allahu poslanik. Dakle, on nije došao samo Arabima, nije došao samo Bošnjacima, nije došao samo Turcima, Albancima, on je došao svima, i Srbima, i Hrvatima, i Pakistancima, i Afganistancima, i Britancima, Amerikancima, i Švajcarcima, i svim ljudima što žive na ovom svijetu, pa ne samo ljudima, nego čak i džinima. I džini njega slijedi brojni džini. Nažalost, mnogi džini više su veći vjernici i više bogobojazni nego mi. To je problem. A džini su nižoj kategoriji od ljudi. Ljudi su iznad džina. Zato je poslanik Islam poslanik i ljudima i džinima. Nije neko džina, poslanik i nama i džinima. Nego je poslanik Ali Islam Mohamed ljudima i džinima. Tako da su ljudi izvan džina. Pa vidite u nas, onaj, onaj ko radi sa džinima smatra se da je taj dobar čovjek. Pa nije on se spušta njihov on. Osim oni koji liječe, Kur'anu, pa izbacuju džine iz ljudi, to je drugo. Ali imate ljudi koji, oni nadri neki tamo koji liječe i sarađuju sa džinima. I oni su i njihova vojska, to je vrlo opasno. To nema pravo niko osim poslanik kome je Allah dozvolio da ima džini u svojoj vojsci, kao to je bio Suleman Ali Islam, je njemu Allah dao to da ta određenje, da mu tu priliku, nama nije. Ali zato poslanik Ali Islam nije pozivao kao ljude i sve ljude koji žive na ovom svijetu, to je naš zadatak da svojim ponašanjem pokažemo drugima kako treba da se živi. Zato evo, pozdravljam prije svega ove mlađe koji imaju više kuleta nego mi stariji, naravno, jer stariji obično kad ono malo već rade, puno više u životu, oni već ono malo ljudi padnu u smislu, nemaju toliko bolje ko ova A ova omladna danas, hvala Bogu, ima bolje, ima kvaliteta, ima snage. Ništa mi nismo manji, manje vrijeme sada, fizički nisu oni bili veći od nas, vjerujte nisi bili deblji od nas, nisi mršavi od nas, neki su bili mršavi, neki deblji od nas, sve jedno. Hazreti Muavija kaže naš prostrednog me on na hudbi nije mogao stajati da vidi, nego sjedio da drži hudbu kao lipa. Koliko je bio debel, <laughs> pa ima ono debeli. Prema tome, bilo je kod njih debeli, eto vidiš. A bilo je još je vijeku, zavrne njega, noge, kažu, tanke pa mali sam rekao, nema nikad ti neku dužnost privata, ti si skroz tako, ne vreš ti hrst sebi. Razumijete, ima i takvi bili, onaj skroz siromašni. Ono su bili mršani. A ima i nas od nas mršani, ima nas, vidite kakvi nas nema. Dakle, nisu oni bili bolji od nas, mi smo bili veći, da su bili brži, da su bili inteligentniji. Nego samo što su oni shvatili da je to jedini put koji je gud, što bi i na kojoj Allah neće biti ljud, razumijete? I onda kad je takav put, oni su ga prihvatili. I Allah je dobro da su postigli takve uspjehe koje niko do sad nije postigao. I vidite da su, uskoro da će ljudi tražiti taj put ponovno. pogledajte, danas u Parizu deset ljudi pređe na islam svaki dan, to je prosječno, najmanje deset ljudi. Vidite, ljudi se vraćaju. Svi se moraju vratiti u ovom putu. Evo, ako izučavate mi prednake sudnjega dana, ja sam nedavno objavio knjigu, bila je promociju i prije dvije noći u prvo bilo promocija u Bosni i Hercegovini, te knjige koja sadrži 348 hadisa, jer do osnovne hadisa, gdje su pravilni hadisi koji govore pred vas na sudnjega dana, i mali, i mali i veliki. Govori se tim istušenjima i na kraju onda Allah preko svog poslanika ali islam nas obveseljava i govori kako će imati triumf na svim ovim koji žive na ovom svijetu. Ovi koji naše bude, sutra će biti naše sluge, inša Allah, udala. To je tako Allah odredio, razumijete? A Islam kaže poslanik ali islam kad prosima Mahmed u svome musledu, kaže Islam će ući ne samo u svaku državu, u svako područje, u svaki grad, u svako selo, u svaku malu, nego će Islam ući u svaku kuću. Evo pogledajte onaj Tony Blair, da ga ne razovem malo drugačije u stilu, odmah će otići na ovo naše ove četvrnovorce, razumijete, Tony Blair, jel ne? E, on je bio neka vlada, vidjeli ste Britaniju i Harold i brojne muslimane u crno zabio. Eno, pogledajte, imate na internetu, evo predavanje u Mešidu Rahme, dakle u jednom Mešidu, u jednom džami, u Astori, to je centar njegova svastika, sestra njegove žene primila islam i sad govori o pravama islama. To juče je on napadao muslimana, vidite, sad njegova svastika govori o ljepotama islama. Čim je svastika primila, brzo će njegova žena, da prije ti primjer, dobija muslimanku u svojoj kući, ne može sad svaku godin, kad mu dođe ona fina pokrivena, Evo žena pokrivena, tamo prikazuje na slici, ona će držati predavanje u islamu, ljepotama islama koji su odnala. Vidite, najpoznatije osobe, jer mora jednom doći na ono mjesto koje je najljepše, jer koga spozna što je lijepo, dobro, plemenito, kvalitetno, mora to da uzme. Prema tome, koga da i nikada ne iđemo najljepše, mi ćemo uđeti da imaš baklavu tamo, gdje pozdravljamo jedno svašano, imaš u Oni one piške, dobre, brate, taze, a još, a još jeftine. Pa sad ne dobro zato je moja poruka zadnja našoj omladini jeste da mi zračimo vjeru. A uzmemo vjeru i onda imamo zračimo. Da osmije se vidi naše lice, svoje muslimane, da smo mi zadovoljni, zato što su muslimani, zato što imamo najviše. Jer nisu zato oni koji najviše imaju. Preko sahabi se ne pamti da je jedan jedini asab, a starovi su vidjeli se kamen na svoje svoj, na svoj stomak ali samo dva kamena, toliko bio gladan, ne može jednostavno stomak se lijepi tamo za zaposliti. Oni je morao staviti dva kamena, toliko su bili gladni. A su bili sretni. Niko od njih nije ne pamti se izvršio samoubistvo. Pogledajte u Americi, u skandinavskim zemljama gdje više novaca ima, gdje je socijala razvijena i kad ne radiš imaš, imaš penziju, imaš platu, oni ljudi izvršavaju samoubistvo. Nema zadovoljstva. E, ove potje što mi imamo ovdje, e mi to putom treba da vraćimo, To je ono što mi drugima nudimo, a on će onda nama pomoći ono nešto drugo ne više oni radi izguma, oni je to na Polović, on ima, on je fond koji njima, oni to nemaju. Nemaju, vjerujte. Vi danas nemate osmija na zapadu. Kad je stalno čovjek u pokretu, trči, vidjeli ste, samo brzo branu jedu, pa samo šire kubura. Nemaš insana više. I vodi on u paša, nema više insana, nije to ne može dozvoliti da, da dijete ima, imaju je da troši za dijete, koliko škrt, koliko radi, toliko se lomi, toliko zaradi opet mu je žao da je za Ramazan, mi smo osim malo do Holandije, u Njemačku sam bio očut u Holandije, kada ovaj jedan naš dobio dijete, onako svoje je treći, četvrto dijete, Kukija mu jedan nemusliman Holandijan kaže, pa čovječ, ja sam mislio da ste emancipovanosti, kulturalnosti, fijenosti, pametan čovjek. Kaže, obrazovan ima fakultet čovjek, ima svoji nekoliko fizi na Bošnjanu. Allah mu dao, ima stvarno i lijepo živi. presim džemata u jednome, onaj gore našem džematu, u gradu Holandije, čovječe, ja mu kaže, pa čeće, što čovječe, sam mislila ti pametni, ti si fakultetski obrazovan, a ti Allah salame, što mi nije kaže o njemu. Kaže što? Pa kaže, kako si dopustio da, da ti žena rodi još jedno dijete? Pa kaže, čovječe, kako neću, ona pa meni je razvod da imam dijete, pa ja živim zato zajednički radimo na tom planu i onda ne može imam stići na svako mjesto, zato može jedna grupa vas omaka da ode na drugo. I zato evo, koristim priliku na kraju čestitam upravo ovim momcima koji imaju neko svoje mali džerba, udruženje, vidite čim, čim ponešto pošlo na to, onda se vi vidite koliko je žave napunjeno. Ali s tim momcima koji su organizirali, pozvali ili tako, i odmah da se ponovno okuplja. Tako možemo da okupljamo na razne druge akcije, gdje se građi džame da kažemo, hajmo, ljepotu i onda ti nimaš posla pa Allah da ti na novu proradi. Ne zbog toga što su naši političari dobri, ne, nego zbog toga što Allah daje na faku i ljepotu. Ne ti samo radiš ome njega, odješ dolo, umrneš nešto, a onda Allah vidiš u jednom se neke stvari drugačije postavi. Jednom dođe nekakva sredstva i može se otvoriti neka firma. Zato treba Allah zadovoljiti, da onda on pusti ono što je najbolje. Zato Allah kaže u prvi karimu, Allah neće izmijeniti situaciju jednog naroda, sve do opet taj narod izmijeni sebe. E mi trebamo sebe mijenjati postriti kako onda Allah mijenja dalje. Ako mi ne budemo sebe mijenjati, onda toga neće ni ovo stanje u svijetu izmijeniti. Mi stalno govorimo kad ćemo da se izmijeni. A ne da se mi sebe izmijeni. Možemo mi izmijeniti ova džemat, možemo. Evo, organizuje se napravi se drugi će djela koji smo radili, mi ćemo otići tamo i tako jedni drugi podržavamo, s druge strane jačamo. Čim se ovako jačamo, mene se okruži, čim mene ti budu snaga, a pa koju snaga se pobijeli. Da može biti neuspija tamo gdje su mene će prisutni, da su će tome, Ja vas spušta svoju milost, spušta svoje onaj tako sekine, da zapade ne mogu ne poginuti, ima pomoć, ne mogu spavati. A poginuti ti ustavno, od neke muke, od neuroza, ne pomaže ni ne pomaže ništa, znate? Tako strašno da sada da vidite ljudi samo smo psijatara. To je sve gotovo izgurno. ali imaju daleko više nego mi. <laughs> Šta je to znak? Da pa to je znak da imaju zadovoljstva Boga. A mi to imamo jedini. Imamo te dilove Boga poslao putem Kurani Kerima, putem naših ajeta, putem hadisa, poslanika, ali islam. I na kraju vidiš se ostavići ljudi sve po prilat prilači kasnije vjeru. Ali nemoj da oni čeka, da ovdje novi budu disne sam završio s sam jednim primjerom, kad sam bio u Americi nekad malo, ne sam na Latvijima spominjao, dolazim ja tamo, kad gažem glavni imam, bi mogu otići god na sebi na neki kardijaci i nabaviti kartu avionsku, da ovdje još jedno mjesto, to je malo mjesto na, na jezeru, zove se Ivi, grad se zove Ivi, grad je manji možda ko pola zemce, ko pola zemce, nije ništa veći. Tu ima sedam 700 bošnjaka, a oni nemaju ni imama, ni ramazanskog imama. Nemaju. Evo tu su se došli malo počeli učiti jezik i zapošljavati i kaže, bio ti odšao bogati gore, to je bilo onaj 1999. godine, bilo mogo ne, 1993. godine, bilo mogo otići da imamo malo obiđeš i da je održiš i za rad za Bajeru, noć imate po Bajerskoj veselje. Jedino, jedno što se okupe na Bajramu, imaju Bajerskoj veselje. Ima, bit će Lahija, malo, oni za to na malo i oni zasviraju, ko bošnje, oni da toga zasviraju, ali kada ti udruži deset, ti moraš onda ići, a oni neko kasnije, onaj, imaju svoje svijene svoje. Ja onda mi je problem da ću otići da vidim te bošnjake, i ja dođem tamo jednu slavu, stvarno spakovan piše, Bajna Šeri, Bare Kosu, ulaze oni ljudi, ulaze žene i sad oni momci koji su to organizirali, samo bili, ulaze ljudi, ti po ne poznaš muslimane normalno, kao i oni ostali Amerikanci, ne znaš ko je musliman, nije. Ali pošto smo mi organizirali mošnjaci, ovaj ja, kontakt to su mošnjaci. Ulaze žene, to su frizure, ko iz Hollywooda, ko iz Pariza, ono zna vjere frizure razne, ona ovako, ona napo, Sad ne znaš jedna Amerikanka je naša, ali eto, kontam, pa naše su, čim su zašla taj Kad ulaze, ulaze, ulaze, ponekad ima manamu samo na vrh glavi, poslije se više vidi, ali malo, eto, čula neke srednje će biti, drži predavlje, pa ona, eto, malo ima obraza, pa da malo marane, glavu ulazi. Kad uđe jedna žena pokrivena, a stvarno lijepo pokrivena, široko, fino, žena ima možda 40 i neku godinu, uđe pokrivena, lijepo pokrivena, fino hidra, gore, široko, ja kažem u odboru, evo jedna i naša, sada ne znam svoj naša nisu, je evo jedna i naša, kaže doktore, nije ona naša. Kako nije naša, vidi, bila pokrivena, kaže nije naša, ovo jes naša, kaže nije naša. Ma kako nije naša, žena pokrivena, kaže nije naša, to je kaže. A onda su Bog jer mi nismo krivene. Amerikanka vozi pokrivena, razumijete? I sad kada Amerikanka, kao je to je naša jedna sestra Mary, Mary, Meri je uzela sad ime, a ranije ona je neko Meri imala i sad dobije Meri. Meri je sad uzela ime i ona ulazi pokrivena. Ona je prije dvije godine kad je prešla na islam i ona sad radi u tom druženju američko-bosanskom pomaže bošnjake za njih što on može uraditi, pomaže, sakuplja novac, tako da ne kaže, plako je aktivan. I onda kad sam ja prišao predavanje, mi vidite mi u Bosni Hercegovini našeg velikog sultana Mehmeda Fate, kada nam je donio islam odavde i paku islama, ono, onaj vajrak, la ilaha illallah, mi, naši brate jedne su ovdje uzeli Bošnje, bili tamo oni razni, razumijete, septi vjera bili, pa ne znam, ovi bili bogumili, ali oni su uvatili u zakon, na islam, uzijeli od Mehmeda da i njegove točke i onda je ponijeli do Budima, pa su nas iskali sve one do ove malo fitna državice Bosne nas doveli, ali opet mi držimo naše pošće, ne daju, držimo oni to još, lako ne daju. Pa neko vidi ovdje, ja kad sam ušao, ne znam ni ko je musliman, ko nije, on ulazi svijet, ne znam, po frizurama, po ono ne biš kad podat muslimani. Znači, mi 500 godina i više nosimo vjeru, taj bajrak nosimo i sad tako pametno, Za dvije godine nas skontala treba biti pokrivena, a naše 500 godina tu živjeli, nosili, prenosili u lema, bila tu mača, u vjeru, i ne da treba biti pokrivena, razumijete? Oni na kraju dana ona za dvije godine može postići što mi 500 godina nosimo i na kraju mi padnemo pred ciljem, ona uđe u cilje, i nosi laj, laj, laj, možda dojuče su njeni bili najveći neprijatelji islama, kako Allah to daje. Zato nemojmo poslušati sad na kraju, mi smo donijeli islam, naš imati. vidiš ti to već je, je dugo traja, ovi prednaci već odšli, još malo, veliki prednaka, sudnjeg dana još malo, mi je potrebni mali, mi smo tu već pri kraju, kako pa smo pri kraju, ja držimo tu taj bajak islama, posebno da mora na tom planu, puno da učeni, hvala Bogu, oni su dobri, momci, svjesni, ja, evo prilike, je ovi džamije nam pokazuju najbolje, ja sam nedavno bio u Bjedevu u Austriji i onaj nije bilo termina za ovaj jedan džemat gdje su punila sam džabija i naših učenjaka da li sam se zove džemat. Ja sam mislio rekao, nemamo kad ima termin napraviti na podje za ovdje kindiju negdje našom radnom džematu. Nema. Kad oni ti nama sabah, onaj dođi pa predavaju na sabah. Ja ću na sabah, pa ruce da ima predavanje na sabah. Ja sam mislio da biće pješe ljudi koji nas za sabah, kad sam ja došao, puno je džamija na sabah. ja sam ljudi ovo nešto nismo nigdje loši bošnjaci, vjerujem. Puno dame na sabadu, ja nisam mogu da vjerujem. Pa ovo se kaže da će muslimani podvijeti podvijeli zidove, pa ona premijerka, ona Izraela rekla, jedna vek nekadašnja, kaže ja se ne skinam zato, znam ja zato je hadis, kaže, ali ja se ne skinam, da će nas još muslimani podvijeti. Kaže, kako se ne skiraš, ali je postojan hadis. Znam ja zato je hadis, ali muslimani kad budu na sabahu, koliko i bude na, na džumi, e onda se ja bojim, onda pa sve to sve boji. Kad sam ja u Beču bio u džematu našem džamije, kuna ništa ne čudi, nije punija, nego ljudi, izgleda ovakav se približio. Blizu je to, nije to daleko. Eto molimo Allah da nam da snage, volje da živimo skladu sa njegovim šarijetom, da Allah se smiluje našim umrlim, da odravi naše bolesne, a Bog da uputi nas, naš omladno, da živimo sa Allahom imenom i na jeziku, u svom srcu i u svojim djelima i da živimo, ljubimo jedino kao muslimani, tako kao i Hadza, wa rumba i vrtu, wa sallallahu ala sihidina, wa ala wa sallallahu